2015 Section Worldwide 2 Präsentier meine Stadt, die Gang, guck fick diesen Start. Weiß die Jungs von der Section stehen grad. Blätter, mach keinen Stress hier, wir erklären dir. Streaking Nummer 1, 100% wir. Section weltweit, First Chapter 6 sagt Mannheim, verbreiten uns da, wo die Jungs schreien die Maske. Sie zeigt dir Gedanken, gleich hier, Bruder für Bruder, gefährlich wie Raubtier. Vater statt fick dich, weißt du wie die Straße ist? Terrorist, der da ganz oben sitzt. Unsere Gang juckt das nicht, schießen auf dich. Die Kugel, die trifft landet mitten in eurem Gesicht. Jever, Bosnien, Mosbach, East District, Ludwigshafen, Caracas, Reichsheim, 6-8. Unsere Brüder vom Bosporus, Einheit. La Familie Nummer 1, salutieren für die Besten. SFFS, unsere Gang, Section, Kings hier im Westen. Street Gang, Section 7. Ready for Action Nummer 1, salutieren für die Besten. SFFS, unsere Gang, Section, Kings hier im Westen. Street Gang, Section 7. Ready for Action.

Straße die Gang, das Leder die Fam, das Bündnis fürs Leben, schau das Problem, gar kein Problem, die Brüder sie stehen, Seite an Seite, ey fick das System, das Virus, das Gen, globales Vergehen, es bilden sich Chapter, die Welt kann es sehen, die Farben sie stehen, für Gleichheit im Game, Bruder für Bruder, ein blindes Verstehen, kommen sie Tränen, ballern dir die Themen, die Maske der Straße als Zeichen der Fam, Bang mit der Gang, Baller bleib vernichte Feinde, zieh die Machete für den Kampf aus der Messe Wasserscheide. Schwarz auf weiß, für Ehre und Stolz. Die Maske, die sieben, vergleichbar mit Gold. Es redet der Colt, Geschoss und setzt Zeichen. Section 7 weltweit, weil wir sie uns reißen. Nummer 1, salutier für die Besten. SFFS, unsere Gang. Section Kings hier im Westen. Street Gang, Section 7. Ready for Action Nummer 1, salutier für die Besten. SFFS, unsere Gang. Section Kings hier im Westen. Street Gang, Section 7 ready for action. Was für 9-11, get Ghetto Life, High Kick, Tekken, La Familia, Boss Black 7, COTOS 7, es kann losgehen, ready for action, Street Gang, Worldwide Connection, High Kick zerbrechen, Fäuste die 100 pro treffen, präzise, ihr dürft gerne testen. Ihr könnt versuchen, uns zu ficken, unmöglich geht nicht. Wir sind Soldaten, die bis zum Ende kämpfen. Vom Prospect zum Member, so läuft es hier Gangster. Musik laut Scheibe runter, Arm aus dem Benzer. Lebensstil Banker, Urlaub vom März bis Dezember. Die meisten der Leute Bränder, Kopf ab wie Henker. C63 AMG, kein Problem. Wollt ihr Rennen Wir werden uns nicht ändern. Wachsen weiter, gibt uns bei den 150 Ländern. Nummer 1, salutieren. Besten, SFFS once again. Section, Kings hier im Westen Street Gang Section 7 Ready for Action Nummer 1 Salutier für die Besten SFFS unser again. Section, Kings hier im Westen Street Gang Section 7 Ready for Action